An nou pratike Exercise A. Kote yo ye? Answer on the basis of a picture above. Modèl, You hear. Kote pyebwa a? You should say. Li dèyè baryè a. Let's continue. Youn. Kote kabrit la? Li devan baryè a. 2. Kote chen an? Li sou chèz la. 3. Kote chat la? Li anba chèz la. 4. Kote poul yo? Yo nan mitan lakou a. 5. Kote Ivòn? Li anba pyebwa a. 6. Kote Ivòn ak Sovè? Yo anba pyebwa a. 7. Kote Sovè? Li chita kote Ivòn. 8. Kote timoun yo? Yo devan kay la. 9. Kote Lamèsi? Li devan kay la. 10. Kote lakou a? Li dèyè kay la? Non, li devan kay la. 11. Kote baryè a? Li devan kay la? Wi, li devan kay la. 12. Kote Jak? Li nan kay la? Wi, li nan kay la.